preto aby ma odohnal. Robíš si srandu? Ako by mi ty chcel dať najavo, že ľutuje, že ma zamestnal. Vedela by som si predstaviť, že, že si vymyslela, že sa rozpráva s nejakým neviditeľným dievčaťom na to. Všetko nejakej cudzej planete, ako keby vyskočia z nejakého si naozaj myslíš, že je milová Ja nesúdim. Netušíš, aké destruktívne to je, keď sa ľudia rozhodnú, že si skurvený cvok. A hodia sa do tej zasranej škatulky. Možno by si mohla prejaviť trochu súcitu. Človek rozumie za pridáku, to dokáže hocikto. Ale dovolím mu, aby našiel nádej tam, kde nie 都为了咱市的烈士了，咱是咱那土话，爱干牛，咱没叫狗陪哪吗？